mayong <clears throat> buntag sa tanan nga mga mahal sa dughan dool sa dughan mga parinti, mga higala, mga kapos at kapamilya kay labi nang kamo nga naka trabaho sa bikiri, bakery mo ng part sa among uh, kinabuhi o history kagahapon mga memories kalisod og kalipay although dako atong pangandoy nga makahatag ni kalipay og kayuhan ninyo pero limitado atong uh, ikasweldo o ka benefits pero layo ra jud kayo na sa aktual jud sa pangandoy na ho sa nato sa namo atin ni Dios sa among lughan kumahimo pa lang no? now kani akong mi mensahe or uh, <clears throat> audio record ako ning himo kay istorya ning Janjan Makas bahin lagi ni mga plano uh, akong gibati nga panahon siguro samtang na pa may uh, pangidaron or health no nga maka go to the higher level nga makatabang sa angay namang matabangan kamo nga naay mga income na gusto mo invest pero damoy kasaligan mo ka kasiguruhan bitaw kay labi na og nakasulay na mo og mga parenting nga gikapitalan ni John na walay klarong skill kaadyo mawa ang kwarta kay wa lagi may train sa negosyo unya bisan pag duol sa pamilya igsuon ba o <clears throat> bana wala sawa og dili makamao ka sa negosyo bisag willing og tininuod og sincere ka sa imong pagpankamot di ka pangumalampos kay willing ka lang pero dili man ibol tingali mga ibol ka pero after so many failures daghang ka magasto pa now sa akong side uh, daghan ka azong mga refined nga ideas na nga man akong i-discuss ninyo aron makita ninyo nga uh, nindot ni nga klaseng version sa negosyo kunya kung mag kasabot kasi interesado na to na mo mura man ni siya og uh, ah, bubo -bu style paluwagan kay ang atong sabutan og tampo karon kaning branch number 2 uh, ah, pwede ihubot-hubot na te na kasi makahubot iyahana niya pwede na siya mauli ikan sa gawas kung let's say after one year mayo nagdagan siya na hmm. hindi na kalamian ni kay ang atong hiren kanang in, first na mga isuon mga members family kay tabag bantay and then kuan training jud kay in kaso magsige pa kag balik kamo mga nagkapital magsige pa mong balik kay si kinanglan pa dugang kwarta napay laing mga pinanglan at least katong imong isuon o anak ba mo o bana ba mo nga gisayon na sa atong pikiri na bagong branch na train then naka-income po di ba wa matos lain isa na sa lami nga taktik now gamay ra po nga atong maputapan ni kay daghan man ta magwanta mga lima ka tawo pulo labing daghan siguro kinsi baka kinsi maning cooperative hmm, bisag dili kayo nato i formal ang negosyo nga i-corporation yun or i-partnership basta na atay accounting uh, system na uh, mo mukinta sa in na paspas na in kwarta automatic computerized mo na liabigid sa uh, nga makontrol na to og ma siguro nga why mawa bisag si Gustavos ang anak pa istorya importante ang tibaw ko anak kay sa akong uh, ah, background nga corporate consultancy, corporate planning. Kanya, tested na po na, na idea nga labi nagduha tulo upat na imong branch dinan na kag accounting kaning diri sa dikiri diri sagna bago kayo mo insist na mo accounting system kay isaraman da indong atibida raman po ng kawid sa kwarta so di kayo risgo pero nanag ni branch number 2 mag-upload na po ta bayad og bookkeeper na dapat na mo bookkeeper mo handle sa accounting system mo is isrulan ng manghod uh, masig yapit po na ko isrulan aning klasihang nga uh, panagbubo na to ani <clears throat> dili kay nga nga magkanon sa kwarta kundi gusto lang siya matabang nato lang man lang pilitan okay ra pod kay uh, para din sa ang main purpose ni nga kada isa nga tos gawas or mga siman naka negosyo siya na isang branch labing minus usa kay pwede na pa siya mo branch sa outbound makadagan na sila and then mga trabante pod banti promote na nga kay sa Bible og sundon jud imong spirit or intent sa Ginoo kanang kagustuhan jud sa Ginoo ba na klaro diha 6 years ang gusto sa Ginoo nga ma mga ang usa ka tabanti pagka 7 year tagaan jud sa kapital dapat ha dapat So dapat kuan gina institutionalize unta na sistema ginaunta marbag isi system nga na system nga after 6 years ang amo ang gobyerno moy magkumbuya may magkumbuya kay sistema man ni <clears throat> na ma kapital la dili man dako ang kapital labi na og ma wise ang amo nga uh, mga ginagmay nga mga panginhanglan palitan ang plansa pwede ni magkagalingon ta og nga ni galing na nga atong tuyo yapil na ang ang plano og katuyuan nga dili na nga kagulingan kagaling ginansya kun dili hasta pa dito mga trabante makabarog makabikiri ang gama na lang kita atong gamayng shop nga nagsigama og kuan hinay-hinay hinay-hinay hmm, gama og mga plansa asimbol ba mga oven or kanang oven nga kahoy pwede na gaan ka jo di man jud kinanglan ang kalambu ano kalambusan nga madato ang sa katawo di man kinanglan nga nasugod kag muluon pag ka para maka maka kapital dili ang sugod jud sa kadato bisag screwdriver lang batang kamay sugod jud sayo sayo gud sugod dahilig jud ni Japon so meaning puhunan is ang gana, no? ang inclination ba o love sa dughan gugma sa trabaho ba o sa maong klaseng uh, buluhaton talent ba talent mo na una dyan gikinanglan naagi kay hilig no? o kagustuhan no and then kaduha ginagmayng tools na kay praning mahimo kang kwartahan na tagayong mga shop o tagama og mga tagayong mga princess or ganegosyo na sa mga princess pero sugod ka og pagka mga ngayo sugod day pera man na kinahanglan na mo mga guba diha sa mga silingan mga printing mga princess pwede mo praktisan nimo katugos jik-jik galiyo nga gamay na mong uh, ah, striver sa badbad sa una karuhaon na mo ajo duwa po ni jud ma ma mututok sa kay bakho man siya aron nga operator pero kama o jud siya mura po dog ba what I mean is kung sayo ni mo bisubdan na hilig ni mo pwede gani ka di kang eskwela na makasugod kita tagamay o ginagmay so mao po ni sa bikiri di ta na nga ah kinanglan kong 300,000 sa ko maka barog dili basta kanang imong planuhon na mo gamit kag tasaas nga panahon pasensya ba mo gamit kag pasensya um, for example kami sa bikiri pwede gud og kon jud idukot na jud og uh, tagaan ba og kanang priority ba nga ah, karon buwana tigong taog 2,000 palit isa ka sheet na steel plate sunod buwan kwinta na nimo ng manggastuhan sa oven pila ka bars pila ka steel plates na imo mo compute na ah, sunod buwan kuha na pod kining kabilya or steel bar <clears throat> sunod um, Borner, na ba marakag kanang style sa magbahay nga tigi-tigi ang kuan pag sa mga materialis kay walay kwarta nga bulto nga ka hanto di yung ma buo di nana kay kumpletong mga gamit og design sa imong oven og imong ruler libo na lang last imong tiguman di ba libo na lang pila yung libo pag pa-asimbolo ng oven. Ngana, pwede na. Pwede po ning style natin nga bubo. Kay naa na may naaman mo nga mga nasgawas nga maka-income sobra gamay, maka-contribute. Kanja aron gaan daghanta lima or pulo. <clears throat> Now um, ug magka buo ni atong i-discuss ni himo ni diyang topic sa atong conversation at aron ma-assist na to or ma-evaluate ba masusi kung nindot man ni klase nga padayunon nga idea <clears throat> now arita sa capability kaming atibida ninyo bahin sa pag-manage uh, although nakita nga galisod kay isara ka pero asaya na hanggang nga ninyo na ako inhibawaan nga mas wala pa dyan mga <clears throat> gamit ato nga kini makaingon ta nga maginan siya gyud or di ta maglisod di ta ma, ma short ba di ta malugi um, number one is na kay bukiper nga muhandel sa nagingan nga wa na ipugos diri sa atong bikirikal kay isa ka buok na yung atibida pud mo diretso nang hawis kwarta so way risgo ba kayo so ang risgo na o, kung dili niya matarong og kunta so <clears throat> dili jud ka pa required pero og mo branch out na ta makaapod ng pud ta kinahanglan na ibukiper another tactic na is ang nga kauban na niis para jud mo ginansya para karon tin bikiri diri sa agna sa kabuok kailangan mo branch out kag isa sa karon nga sitwasyon nga gamay ra ka ginansya bitaw kay mahal nagkamahal ang panlitan mga mga ingredients mo branch out kag usa kay probi naman nga maka gasto-gasto ganitag gamay sobra gamay doon nay nay utang pero matawag bitan nimo nga usa ka branch kaigo na sa atong panginanglan pagkaon edukasyon sa mga bata ana ubang personal ginagmay mga palitanan or ubang kapritso ginagmay usahay na ay makamakdo ana or maka kwantag mga makaon gamay mga nindot usahay di jud ka jugot ba pero sure na na nga kung makabranch out og usa katong kaduhang branch number 2 na ang kanang branch number 2 matigom na ganoon natin. Matigom ba? So, mo na dot kay matigom to, mo na putoy tigom na to para branch number 3. So, kung nanay branch number 3, duha na branch 2 ang 3 nay magkatabang og tigom para sa sunod nga branch. Uh, So nanay branch number 4. Tulo na sila magtabang para sa branch number 5. Pag branch number 5, nanay branch number 5, upat na ang magtabang sa next na branch. Muna, si Rulan, mga 150 na kabuk ihang outlets. <clears throat> Pwede maingon natin nga ang duha outlet yang panghinunglan sa pamilya ang 148 ka outlets kayang kaya kaadyo ang usa ka pwesto mo namin nga sulan nga tingas kadaghan sa sobra or kwarta matigom man namin sulan nga yang nga sa ina nang yang mga tao diya nga bisag unom o lima or unom ka branch kada buwan kaya uh, kaya uh, <clears throat> ang problema lang karon kay ang mga tao na pud nga nangitag pisto mo di kadali kay di man dali gud makita na mga pisto nga nindot jud maayo <clears throat> so mo na naklami og daghang brands especially pod kung magamit ma-maximum na gamit ang online system mo nagingan as koy koy nga uh, i-alalay sa sa physical nga brands ang online system kaya ron di kadyo needed nga magduo kadyo ang mga physical branches pwede og aning tuyok sa Bohol Batanta kuani um, example lang ha ning coastal ta nga highway tuyok no sa Bohol na ay butang naman tagkuan sila ka lungsod ko, uh, ah, 35, yang 15 da sa interior. So kanang 35 bisan og mga pulo lang ka branches kaya ano ang isa ka branch maka cover og tulo ka lungsod example lang ha <clears throat> maka cover og tulo lungsod uh, through delivery na yung delivery na po say, na satellite mabinlan dito because lungsod na tindahan pero kato mga need jud yung nga ah, mga order through delivery system online and delivery meaning internet cellphone plus delivery ni mga mga vans o gagmay nga mga deliveries. Hmm especially yung mga cakes no mga cakes mga mga fiesta order mga special occasions mm, pwede po itong kuan mga tindahan delivery niya po ng mga tindahan nagmay sila sa store mga kabaryuhan lagi katong lungsod nga Jamoy branch na to tapat bitag isang puta hagna ang imong branch aw oh, main no nya ang imong i-cover is lungsod sa Picas ning Garcia Hernandez na Picas Paduero uh, ah, bisag abot na po natin ning uh, ah, ari sa tubangan kaning Sierra Leones so tulo ka lungsod duha ang kustal na usa ang pasod interior na kay delivery labi na jud og ma mga target na to nga solar powered ang atong van na ana na wala problema na dyan a question dili na question nga kusgan ba or nobo sure, sure na na siya makikoordinate lang ta sa mga kanang sakto nga manufacturer for example Tesla kay so namang Tesla ron dagko na kayo na ilang capacity sa pag 10 wheeler kusog bagi kaayo ang di na may question ang question karon is kanang andaman din nato ba ah, na gani local manufacturer na gama og solar powered ni mga vehicle uh, ah, ligon man na ligon man na mga ligon kanada itong mga tricycle symbol na locally ligon man Nahatan ah. na lang nga, kanang nga simbol nga kumpanya, siguro niya nga ang electric nga makina or dinito ligon. Ano ang pribilegya na? pila ka horsepower ang point ana is ang sana sa may tabo na to is para dyan sigurado nga solar electric yun or electricity from the sun ang atop, atop na to punon, punon daghanan ang solar panel para nakabanatag butag daghang baterya baterya nga may ilis-ilis og kwan sa atong mga gagmay nga van gagmay nga van rakak gamay sa da bao kani ako nakita sa taglaran kanang sa Eco Drive bitaw nga kompanya dako dako gamay ng mga galing motorila or ba bao kani nagdagan ron or mga motorila diri sagna dako dako ana so um, solar powered meaning ang main na nga mga solar panel nimo nas bahay so kompleto kag baterya nga ilis-ilis nimo unya ang kuan pod atop mismo gin sa imong bao or sa imong motorila no yang bumbong yang wall atop wall solar power ibutang either maoray ibungbong nimo masabot nimo tong gasimbol bumbong ato or isapaw pero mas lami itong moray bumbaligon man na at ito po durang save na ka skeleton na lang ang kasuonin mo imong sabuton ang siap so anyway mao na basta kay ang point is uh, ang i-maximize na to ang online system, order system na ang partner niya is door-to-door delivery ang anak ng matugid sa kada bahay ba mga tindahan and the best is solar electricity o solar power wala na yung gasolina ang gamiton di pa niya nga masaksak kurinti sa buhay ko custom na gihapon mani hangingin ninyo nga mga ideas nga nangguwa nga tungod sa panahon nga nagdagan nga gasigi ta kwinta na sitag dakop og mga ideas na eh, na develop o na invent ng mga bagong mga butang para ng solar power system na na-invent niya kamulo din sige ni mong galing sa imong una-una og kasing-kasing kadadlaw na ang adlaw na himong semana, ang semana na himong bulan, ang mga buwan na himong tuig, ang katuigan himong dekada. <clears throat> so na mga muguwa nga lami nga idea. Oven panlitan hangin ang siganjan. Ang oven taktika na is kahoy kita. Kahoy ka grabe kapait yun labi na karon nga sar ka pwesto sar ka negus dikiri mura jud kag matugkag sa mo dimana ang mga biker na te nong jamunay gasol hmm. gamay ra ng libo adlaw o tinuod operasyon gamay ang libuan adlaw <clears throat> naman ni masib ni mo tantamil di ba tantamil na kadaan kumuna yung masib ang akong alternative na sistema ni kaning pugon na kasuway naman taana pero wa pa ma-perfect kay apiki kaayo So ang kayo tungod mo nga bisag sa kaligon sa imong steel plate o puthaw madugay jud maguba mo nga ning abot jud tayo nga naguba atong pugon kay diretso man tungod mo nang kayo nya kusuga ayo di pod ma perfect ang pagluto lami man puluto pero mas lami gitong hungaw ra ba hinungaw ba kanang style ta sa ganggangan para magkupras ka nga walay kayo gid na mo direct og igo sa lubot sa imong uben meaning mamatay di man to kayo makontrol nimo di to kayo makontrol nimo ya mo na nga sahay ma mapugos og kaluto kaysa katong hinungaw jud katong katong style jud sa ganggangan kay nindot jud to magitoy dili dugay pagkaluto di pud magdali o pugus na luto lami manginidaan lami na ganitong luto diri sa tingod ang kadyo sa oven labi na silang kuan <clears throat> ganggangan style so nga na kahoy atong um, source sa kayo or sa fuel kay uh, nindot nga pagluto lamian jud lamian bisag kinsay pasultihan lamian nga mong pan the same time pod save ka adyo ka nga nakoy nay mingguwa nga ko pong idea ani na through years na akong mura ba ka og mag tipo-tipo og mga mga separate nga mga ideas pero <clears throat> madugay ma-connect nimo nag ma connecting the dots man ilang itawag mo connect connecting the dots nindot kayo ni nga idea nga connection nga akong nakita nga nira <clears throat> nagsugod ni sa opportunity nga mahatag sa abo di ba na ni abo na mga asis kuha man na minerals man na sustansya na siya ug mao na minerals meaning mga potassium calcium magnesium iron selenium na phosphorus muna mga mo na gikinanglan nato ng mga minerals niya dili ni siya maapil sa aso ni sunog ni muska sa kung sunugo ni mo pakpil ba or kan or makahoy o sa pa dili ni ma sila mauban sa aso ang maso tunggaan ng mga elements bugat man ni sila so kato mga elements nga oxygen hydrogen nitrogen carbon mo to yung saka mabalik po to sila kung maghimo na ang usak ka prutas o ah, usak ka kahoy o prutas kay urbo nga no tanang munggos mabalik na po to sila suyop mora po sila gihapon so carbon hydrogen oxygen carbohydrates ang H na oxygen carbohydrates manay mga prutas o kini mga mga grains no mga liso humay na mais pero katong mahimong protein protein hinanam na itong protein kay pang bukog man og pang muscle pang skin kanang structure ba pang skeleton kailangan <clears throat> tag nitrogen uh, ipuno ra nimo ng nitrogen sa unang tulog ka elements katong carbohydrates carbon carbon hydrogen oxygen punan na nimo nitrogen mahimong protein oh. ang protein <coughs> kanang nasa yung karne uh, ah. pero before mahimong karne ang protein is kanang mga leguminous legumes meaning beans munggos um, hmm. apple mas peanuts na basta legumes soybeans mga beans kasagaran <clears throat> so pag sunugon nimo ang usa ka butang usa ka matter sampol kahoy mo gawas tong carbon oxygen hydrogen ana nitrogen ana ang mabilin sa abo katong gikinanglan gyapon nato ng mga kitog og minerals meaning abo is gikinahanglan na na kay sa prutas carbohydrates man ang prutas na isagol na nga mga minerals katong mga calcium, magnesium, potassium nga na makapatamis la ba kini sila makapalamian sa uh, prutas kung daghang minerals sulod So ang abo is iyo balik nimo sa juta. Abuno nimo, ilunang nimo. So mo ni nag-lead na ko og nag nag-direct nga magkuan tag tagtanom. So sandugay na buo ang ideya nga mag nursery kita mga seedlings, prutas ang target. Prutas. Na nasumpay na ni. Kay ideya nga kahoy, ginanam tag kahoy, di ba? Kayo nga isugnod. Unya, mahurot mo dyan ang mga ginabas, mga sanga sa mga hugani. Ari na punta sa agsa, kanang mga gagmay, mga dagang kahoy, dagdag kong kahoy. Pero kasi kanang na kayo gagmay. Kana bang mga umahan sa na ba? Mga baol sa na nga ibiyaan na karon na may kahoy na nga tag paang o ng punuan uban is <clears throat> braso agsahon na to so meaning limpyo so meaning ang kahoy na is kita may gaagsa subject na to sa usual nga kasabutan example lang tino ato ang three, two thirds ila ang one third halin o presyo o rugbi ta selfish tunga na lang So, save na kagados kahoy da, dason. Save na kas kahoy kay gipalit nimo at very low price. Pero to na to pa jud kay mas kuyaw nga plano. Sa buto nimo ang tagiya ng yuta ang imong giagsa ang mga kahoy nga tay tigulang kasagaran. Nay um, malimpyo man ni eh, mga, mga kahoy hay maayo og tam na nato og oh, mga limonsito or mangga whatever nga markutid ng uban para mamunga dajon na tinga ta sa kuan limpyo uh, ah. tunga or di ka selfish balik 10 years na nay magtunga ta tay pa after 10 years among iuli is kamo na inyo na aron benefited po ng mga apo o mga anak Lindot ka ba? Kaysa nga na, di naman na sila kayaman. Kay luya naman sila, naman sila sa pangilarong nga maka-income o maka-kapital. Naapa man nato na kitang mulihok. Gamatag tininuod nga nursery nga sige paturok og mga liso niya kanang atong pamiliton ng mga putas siguro natin nga mga nindot ng klase nga putas atong palit atong gikaon para ang quality budget ba aron quality po ng liso ah. so ang itanong na itong mga sibling duha klase kadtong liso na pure nga panglahutay kay panglahot para man sa mga anak mga apo pero to apoy markotid na pagka next year bunga dayon insertan po natin so pwede pang i-insert na natin ang mga markotid eh purelon naman to after mga 10 years siguro umdag ka na itong mga <clears throat> pure nga liso nga gipaturok na to ang mamunga na sugod mga 10 years later no ikan sa pagtanong ang ah, taktika ba nga boss karon dadyon na imong panginahanglan ma-answer o matubag sa mga marketid da katupong need sa imong mga anak o mga apo ma-answer po tungod sa ligon nga liso liso jud nga base ng mga uh, prutas nga wala isumpay ba wala irafted bisag di so irafted ni mo week so dinhi ang bida sa atong bikiri kay imagine na, ha tulin kaajo ang imong agsa tulin ang pag-agsa kay sige medyo kag mga kahoy hisigim jud kag pangahoy tulin so dapat makapas ang imong nursery uh, para pag humano kag makatanom na yon anya napatay lain kinanglan nga abilidad sa naa sa nursery kining kamaw mo markot so natay dapat mga kuan lang siguro mga ugwa ditay mga kaulingon o mga limusitong kaulingon makisabot ta sa mga kailan na to nga naay mga punuan sa mangga o limusito guban pa nga markuto na ang mga sanga na pinungdan sila gamay pero bratong agi ana kaysa kita pa'y mag palit yun nga direct sa merkado Kay katong mga huway, pwede maorang pa na atong kuan, nursery in charge. Nga, takaan pa na ito ganang incentive ng mga atuhan na duha ba na sa kataw. Nga, na sila'y madawat po gamay porsinto kada pamunga sa kada putas. Kaya sila man po yung tanong. Most likely sila gyapon mo tanong para di kayo talaga kinanglang tao ba ana ta mulugag tao kung di nila mapas o dako na dyan itong mga tamnanan ba mo lagi na nga mag ma-imagine ni mo nga kining sistema ha kasi gig ta nga healthy nga mga quality nga mga frutas so that's one advantage kasi kita padaghang mga seedlings gikan sa mga liso nga atong uh, ah, nakigum sa gipamalit itong mga prutas another advantage atong gipang tanom sa mga kayutaan nga di na nato paliton ang pag-expand sa atong farm kamatawag mo farm why limit kay og magagad ka sa imong kwarta na palitin imong yuta dugay ka maka-expand dugay ka tanom ba hmm. kaysa aning taktika nga mga pobre imong target way limit way limit yun ano way limit Unya, dako juga juga kay katabang kay katong mga gitabangan nimo pobre kayo mga luoy kayo mga katigu mga tiguang na pero makatabang sila silang mga apukuhon mga anak kani kung matabangan na to ang ilang umanga karon wa na magamit nakakahuya na ma-develop na to into orchard or putasan. Nga wa tay problema sa mga lunang kay kamao man tana <clears throat> mga naman tay abo plus mag kuan kita kuan pod mga manure. Another part na po itong taktik na nga magkuan og pastulan nga daghang mga baka kanding manok itis manok para back up sa samot pag ka tambok ang atong mga prutas sana kung niya ang taan ning klasiha nga uh, another important ning uh, dugang no ang tawag man integration integrate ba or addition expansion nga addition dili expansion nga palayo kundi expansion nga magdugag kalig-an mura bagbay mo nga natukod nimo pero pay finishing imong gi-finishingan di na giduangan digan yeah. <clears throat> so <clears throat> mana kita og integrasyon so imagine na nga nagka dako ang nagadaghan ang mga protesan na naghatag tug dugang income sa atong posible kining maapsan na uh, sa, apsa na ang income sa bikiri ang tana so sa gasol man daan ang solusyon sa gasol dako na kaadyo nga ikahatag ato income kay dili lang kay nakasave ta og gasol sa kahoy to ay na sumpay na to na extension natin nga another source of income ang protasan. Mm nga part na sa atong atong grupo kung kanang branch nga bikiri kung bitanta ang gindulman nga branch sa bikiri mo iga finance ana no adto na sa mga gakapital sa gindulman branch sa so, dyan naman na kayo na may accounting system hindi na problema kanang yung pagsubay sa pagkwinta nga way 5 centavos nga di ma-record ming gawas or ming sud na nga kwartaha bisag sinos tabos nga masiguro dyan natin ma-record di na problema sa nagingon accounting system na siya naratay tao nga kasaligan yeah. another tactic nga mali nga ligo ng bikiri na ating mga relatives nga ating hiron nga parts of atong grupo and then kung maabot ng panahon kamo na jud nga mga ga-finance na ikaw makahubot anang branch sa Gidulman ikaw makahubot di ikaw una maka branch imuhan ang brands ha na sunod pod bubo ba style mas makasalig mo kay kami si Ate Vida Ninjo wa na kadyo mag need og kwarta in the sense nga kanang mangawat o manguha o magasugasto kay kanang nanang pamiamo niya mga anak wa ang pagkasto na kadyo humana mga uban niya nami mga sibag kong need nga para nang masakit ni kagastulitan nampay mga igsuon o mga anak ng taraganan <clears throat> muna yung mga risk go lang <laughs> ubahin sa mga kaw kaw kaw kaw nga kami nga mga religyoso kadyo dako kadyo may concern para sa kadyo kadyo na dili kadyo na sa risgo wa kadyo na sa uh, ah, posibilidad kay mo dako man noon po nga mong income kay for example atong sabot is one third tag one third tatuluo na to ang one third para sa mga tao ang one third isa para sa mga kapitalista ang one third is na mo nga manage ato mga sabutan pilay pilay bahinay na to hmm additional na po na nga income na mo no so, dili walay tendency og risk nga mo gasto mi sa dili amo nga share and then ang pagduma dako ang kaso og assurance nga mamaadyo duma kay tungod sa among experience ang among gikarisdan lang karon kay isa ra jud ka branch pa nga gidaron sa mga gikaon tanan, gasto tanan, may may kuanan tanan ba. Sana gingon nga kung maka-branch out ikaduha pinagi sa tong pagtampuhay pagbubuo na to uh, diha na makita ninyo nga kayang-kaya ang capable ni kaayo mo manage diha na makita bahin sa pagguardiya sa inyong kwarta ipalit man nato og ano mga gamit most likely gamay ra man ang sugod na sa ingredients so most of the money nasa gamit so may mabangkrap na ay mga mga ang sibak ko mga time eh. sibak ko lang na may mga gamit manaaman mo mga mga dapod na may mga mga kasaligan na nato nga muda bisag wa nami nga mabaligya po so mabahin nyo ang kwarta o inyong i-incaspiritan na <clears throat> bahinan balik ang kwarta cash gamay ra ang risgo kaysa mo kapital mo sa mga parinti na to nga wala pa dyan maka probe o testing sa negosyo <coughs> kinasuran dyan labi na makadaggan ang mga idea arita sa harina diha mong kaingon nga kinakuyawan nga bikirini nga system how na nang luom o minang gitago ba kay kung pala kita kapital pero wala pa ga implement ani arita sa harina kay doon ako idea ani o plano nga uh, <clears throat> makaingon sa mo nga bisag harina lang gani no ang saha ano nang ipansultihan ng mga suod nga bida, mga isuon. Ano nang ipansultihan? <clears throat> Ani. so far so good kay walay miingon nga ug wala jay walay negatiba meaning wala bay minya nga adil ah, ini workable dili nimo ginansya sure bol jud kapital lagi kinanglan unsaon <clears throat> kitay gama og harina and then klase klaseng harina whole og og organic ang sa manang whole whole means uh, ah, natanan sustansya dili nimo imimis o galing kay ang paggaling nimo nga mimis to sa takop ang 28 ka sustansya na uban ug drastic ang nabilin sa original nga 30 duha na lang naasa imong mimis nga bugas mimis nga humay so <clears throat> okay na interrupted tagadali kay day gamayng buhaton atong padayon na atong diskasyon uh, ah, disamta trabita ato um, okay sa harina no ang pagproduce og kaguling harina muni tungod kay mao ni main ingredients sa bakery mao po ni pinakadako kayo savings o at the same time ginansya savings o ginansya. Uh, ah, nganiyan ako pa explain Kailangan magsugod ta og sakto. Um, organic og whole gyud. Organic is walay chemical gamiton, so wa tay gasto. So kinang andamo na to ang situ ang mga pagi nga organic unya uh, <clears throat> whole meaning naa ang tanang sustansya kay gadani og uh, gawas ng gadanig panalangin sa Ginoo kay imong gi-preserve ang mga sustansya dili para karon nga nawa ang 28 ka sustansya at least 28 ka sustansya duha na lang sa original 30 ka main or major na nutrients ang nabilin kanang kung imimis nimo ang uh, bugas i-refine meal nimo baka nang gamiton nimo ang putaw nga makina katong ligsanan sa una o stone mills uh, ma-preserve to masa na kalami hmm. kay ang pag galing adto um, igora makuha ang pakpak dili makuha ang panit namas panit kanang itaw brand kanang color bitaw nga puwa kung puwa na nga human or brownish or white kanang basta kay panit kanang morag silupin na diha ang 28 ka sustansya the rest sa imong liso duha na ka nutrients ang nabilin man akong galingon ani imong puthaw or mechanical nga or makina um, makuha na siya man na mamimiss Although na po adjustment na na pero kasagaran makuha gid ang may mong tahop gid ang gitaw og brand ang tawag brand ang germ kanang germ kanang area nga mo muturok bitaw area sa liso nga muturok so brand and germ mo na makuha mauban sa tahop so lakto po sulti ang imong mimi ang imong liso na mimis na imong bugas na mimis na dili na whole dili na tanan nga ginansya dili na tanang sustansya gram gamay na kaso grabe gamay ang bilin mao toy himo na pong harina di ba ang mimis nga bugas imong harina so ang labas sa imong harina is perting pobriha ka sa sustansya so dako na kag kakulangan or gikuha gikan sa mga customers nga nagbayad nagpalit sa imong pan dako na kag kagikuha yung murag dishonesty disanisti or lack uh, lack of love no lack of concern lack of love o dili Christian din nga practice kay imbis dugangan nimo imbis bitangan pa nimo mga kamunggay bitangan pa nimo mga additional nga mga uh, nutrients gikuhaan hino nimo 28 ang pinakahadlok o pinakakuyawan ni kay nauban ang vitamin B17 kanang latril mi tawagan na sa English nga maoy anti-cancer nga sustansya wala nila ni appeal sa listahan sa mga vitamins gilimod nila ni kay makahibaw mailhan manggod og mahibaw mga tawo nga kaning klase ang sustansya mo day makapugong sa kanser So magsikaw ng mga tao sa mga liso, mga bugas o mga harina nga do na pa na pang brand na pa tong panit no o, oh, o katong germ na pa so meaning whole whole grains o whole flour ang ilang gamiton so dili sila masakit og cancer so dili madato si Rockefeller kaya di man mahalin na yung kimo. So part ni sa ilang conspiracy kung mutuo mo nga tanang mga makapugong silang plano nga masakit ta cancer ilang tangtangon. So mo kuha nila ning vitamin B17 ug uban pang mga vitamins para mga sakit ta. Ah. Especially cancer, tanawang kanseron. Nga piting lisura man gamon perting perting kawa jam mo man sa una manong mikalit manudagsang mas kumon pa mahinuon kaysa lanat mas dali na mahinuon ta makansiron kaysa ubhon ta mas dali pa makansiron kaysa ubhon mas lisod pa ubhon grabe pagka klasiha nga kuan ba uh, pangitabo um, kaning 28 ka nutrients nga nawala main ni eh, main atong mga trace minerals mga may nga naa gyapon gikinahanglan jud gyapon wala maapil nag ihap kaning 30 main ni eh. so nawala ang 28 abi ninyo pila ka sakit ang ma pwede metabo na to kanang wata wa na tay panalipod ba kay nawa na ning 28 ka sustansya guardia mo sila kanang nutrients gawas nga hatag health na to guardia ni kanang guardia ba security guard ba mo guardia guardia to sa mga sakit abi ninjo pila ka sakit kaning 28 280 ka sakit 200 og sa bala pa 280 ka bala ang pwedeng mutira nimo ja sharpshooter ang pusil nimo siya ro guay maka igo sa mulawas ng 280 ka bala ja sharpshooter ang mutira nimo kay gikwinta sa mga scientist o mga doctors mga experts nga mo average og pulo kasakit sa kada mawa nga sustansya vitamin ba na siya or mineral ba na siya vitamin A or mineral nga phosphorus Bisaasa nila, average of 10. 10 ka mga sakit. Sa kada usa, so, banyo utso man kuha, di 280 ka sakit ka ma subli maigo. Sa gikaon lang ni nga bugas kan staple food kanang mao jay itong gisaligan mga pwede gway sudan pero di jud pwede gwa na siya kay mao jay itong gisaligan mamais na humay so exposed na ka sa 280 ka sakit. So, ayaw ko expect nga mo taas mong ginabuhi or di ka kagasto o, sa doktor. Kay mao naman lagi kuha man ang saray gikuha katurang brand. Apil tong germ gamay. Mm. <clears throat> Saray gibuhat nila gigaling lang og putaw ng galingan. So, importante ang whole whole with whole wheat flour, whole wheat grains, whole uh, whole rice grain, whole, ra- whole rice flour, kay ang rice ug wheat igagaw ra man na. Pariham din sila ang kalahi lang kay may pagkalingin kamay ang di po dingin kaayo pero may pagkalingin kamay ang ang trigo. Ang humay is may pagka uh, taas oblong. Now, importante nga whole kaya nga itong negosyo is og katuyuan is pagkaon man og kaayuhan man og kuan man mayong panglawas man sa atong mga katauhan so required yun sa mata sa Ginoo o sa atong konsensya nga i-hold yun ito balik ta sa hold dili man nina ito mahimo magsalita ni Harina nila nga ikuagbrahan ang germ kuan og tinjit nga na trends gimimis nila galing refine ba refine milling di na mahimo na to kaugalingon na tong galingan gyud this is naa man 80 mil ang labing minus ang akong nakuha nga pricing <clears throat> bakag misaka ba sa kay mga mga 3 years ago nga price na malikta kinahanglan nga whole kinahanglan organic kay gawas nga beneficial na daan ang whole o tibuok o kumpleto nga sustansya ang organic mo grabe ka bahin sa paghatag og uh, ah, ginansya savings o ginansya grabe ang organic system grabe ang organic system kung mahibaw mo na mapadagan dyan natin ba uh, mo may tabo ang organic system uh, mag-agi na lang og 5 to 10 ang tipasi da pang siguro lang duha ka kilo ang tipasi equals isa ka kilong bugas pero kuha na na kayo over na na kayo kay um, ang duha ka tipas duha ka kilong tipasi usually mga kapin kilo na mga sagto nga kilo ato na lang i lowest nga estimate para siguradong ginansya. 2 ka kilong tipasi equals 1 ka kilong bugas na harina, may mga harina. <clears throat> sa organic, ako explain niya nga nung barato kayo gagira og G's a 5 to G's inay 22 18 22 nga ang tipasi ron <clears throat> ang organic system mo'y sekreto na ako i-explain niya pero ah. karon is focus ta nga kung nga na ang atong presyo ara ta sa 10 pesos okay 10 pesos ang bugas o tipasi lang sa tipasi Dua ka kilo may mong ginanglan para sa kakilong bugas o garina. So, J's times 2, 20. Galingon ni mo, piso, di medyo uno. Bugas na. Galingon ni mo, may mong harina, piso po, 22. <clears throat> So meaning, isa ka kilong harina equals 22 versus pila karon harina musimenta. Depende asa kang lugar. Ah. Bita sa siminta. Imagina ang siminta versus medjidos. Unsa ka dako sa diferensya sa presyo. Wa ta magisgot pa sa kalamion kay grabe kalami kahumot kalami ang whole ha ang whole grains naa diha ang namo sa minerals kanang vitamins ang original niya nga kanang simhot o uh, ah, naghumot sa, para sa atong ilong o kalami sa dila um, flavor ba flavoring o fragrance di na kakinanglan og mapalit pag additional ng mga chemicals nga palami wala na di na kinanglan ng mga chemicals nga gasto ka mahal na ba kayo pod <clears throat> na da risgo ka na sa mga sakit kadto ra mismo ang katong nawa nga 28 nutrients imong ibalik dahil organic ni mo mamudugang pa yung mga daghang mga minerals arang ka lami ka yung imong kanang nang humay gud nga kanang i-hole nimo ha dili na gani na sa organic pero i-hole lang nimo imong ibalik lang tong i-preserve lang to nimo tong 28 na trends nga nawagtang pagaling karon lugkang imong humay pakpak kay kwa ayaw ko atong panit banindot dami dami wa na ilalis kay bawtan na na labi na jud i-hole mo kay katong hole mo kanang sustansya nga ikan sa lunang sustansya sa kanang organic nga fertilizer tong lunang grabe ito ka dugang og flavor so so anin dagana 22 ang imong kilo sa sarina versus ilaha siminta so pwede pala kaay di ba tumba sa pwede kaay Rukso-rukso na mga iming mga tag-iyag bikiri og magka saving og piso kada kilo. Mahimong 49 ang kilo. How much more aning 22 versus sa uh, 50? Ilabi na og katong makuha na to tong 5 pesos ang kilo sa bugas palay oh, palay oh, pa bugas palay makuha na nato kung ato ang humayan ato ang <clears throat> ato ang humayan either giprinda o napalit nato ang humayan mo target nato kaning mi tag rice rice flour ato ang harina ang mina na meaning ana is ah, mag-target nga di lang kayo direct from the farmer ang palay kung dili maka ako ay gitag mga tugaling humayan nato nga mo provide sa atong need sa harina kadadlaw Merako man na pagkadur sa magadagan itong branch. Hmm. Di, dili man po kinahanglan kaso ang area. Ang di tayo nga kinahanglan sa mo palitag dagka kaso nga humayan kay ang kaning organic system mo times 4 times 3 times 4 ang abot so sa karon nga chemical man daghan kadto mga benefits ug mga kabalik ta sa organic system probe na niya sa mga mga UP nga mga gamaan ng mga organic nga mga fertilizer especially ng liquid kanang kining foliar probe na nila ni nga ang sa karon kung chemical fertilizer kanang mga abono mga 80 to 90 to 100 ka sako per hektar pero kung sila ilahan na sakto nang pauli daw nakapasar na sa uh, process nga maulian ng yuta. Pilay la. sa 250 to 300 na na din nakalagpas ng 300 karon kapin. Imagine ka ang ang itim mahimong bitaw 320 times 4. Kung 320 kabot ka sa 320. Bisan nag times 2 nag eh. Muna kung ngani ang ating paagi dagan tinabangay siniguro na natong investment ba kay naama na di mawa ng mga yuta Kagang, kung palitan natin namin mga papilis na ma kuan na po ta ma ungani na formal lang nga either cooperative or corporation pa doon natin legal protection ba uh, sa di ba yung manggan sa katao nga andan ako tanan hmm iatang iporma na na siya dali lang na kayo so kung nga na na ang daga na to sa atong negosyo um, sa kabartuhay sa harina klaro ka nga barato ka dito harina kay kung kuha na to tong 5 pesos per palay kay ato ang ang humayan gagi na lang um, uh, imbis 22 ang kilo hulag 11 si pesos per kilo si imong versus sa ilang sigbinta and then tungod kay na ang original nga kalami ang flavoring ang humot ang katamison hindi na ka mapalit itong mga chemicals nga karon ginagamit nato sa bakery o, o labi na sa uban dyan nga gasali o palami dyan or kahibaw ba sa danger sa chemicals. Astugi sila ng mga flavorings. So, daghan ka sa mga nindot nga benefits kung ma mabuhat ng kaning idea nga dugay na akong gilumluman ni eh, dugay na kuan ni pag nabait ni pa kayo um, um, sa kuan palagi lagi nahim ang kaning mad kaning sugod ka sa lapok na himo ng perlas ba ang imong idea or gikan sa carbon himo ng diamond o gikan sa kanang uh, lead kanang nasa pencil bitang ta kanang moagi lead man na mahimo nang gold nga na mingi purge na pag pag apply na lang yung problema ni kapital na lang na di ko willing o wa po ko mag ready sa kugalingan nga mo join ko ng banking system kay suko ko ng banking system na hindi ko gusto mo join na ilang sistema kay extorter ka nila dako sa kadaot nga nahimo sa katawhan og masabtan nato ako nakasabot man ko muna nga di ko kayo interesado mo making uh, ah, work within ba o muhulang ko nila nga na mo isa po na sa rason nga nung rinding apil man sa mga rason nga wa ma-implementing ako mga ideas ba kay uh, ah, musanga uh, offended ko nila ba ang lagtay pagsulti ang ilang system or masabtan ninyo ang net effect yun ha ah. sa tibok kalibutan ron kaning mga bankers o tagi mga bangko wara ni mo 1% point pa less than 1% yung tibok libutan na ah. kaning sila mga dato nga tagi bangko wara kabot sila 1% less than 1% sila sila rin dato ang tanan mga tauron ron puno utang mas dato patong atong mga ninuno sa una kay magawas-awas man ang mag-abot man ang abot mga bugas nilang harvest karon na pa ang old nga uh, ina gianing la or bugas pugos lang kuha kay i kuha ng bag nga nani mag mag-abot magabot karon wa magabot makwarta or mapagkaon wa magabot So pobre jud kaayo ron labi na nga naka kaning Amerika mga credit card na nga wa na sila cash mapalit or magamit kay gaunang utang ang credit card system ang 99 point something napasay decimal points mga pobre dyan nga wa sa kasiguruan sa ilang future kundi maulipon sila sa system empleyado dyan sila banda ang pinakapait ka ng ma ulipon ka sa o mag guide ka sa medical or kanang gastuhan sa imong panglawas ba kay nagaid ka sa mga chemicals, mga toxin, mga sakit din nagaid po kasi ilang pharmaceutical system arang kamahal hindi hmm. na kagawas magisig kagawas kurot kurot mga ganyan ang mga dato dan mga sila yuta mga kalubihan ilang negosyo, ilang savings, mga isuon, magtampuhay, kurot mga gani. <clears throat> so, pinakabati ning sistema karon wala nga wala koy maayong pagbati nga mo, mo, partner ko nila mo ko na kwarta nga either mag-create ko gahong ruling kwarta kay naman ko yung mga negosyo nga gina gina uh, pundar karon is, ang usa ni pinaka dako ganing music nga business kay kada kanta mo utrohon unya ra ko explain do na kada kanta utrohon <clears throat> na billions of kanta ha masabtan sa mga tao ni ang akong version sa song or frequency or pitch mo na ilang uh, ah, pariton kay kani karon nga pitch pitch may pinaka the best nga uh, uh, word gamiton kay di mo kasabot sa frequency ang pitch niya is mahagbong ta sa um, area nga kanang vibration nga epekto kanang pagkanta nimo mo, mo vibrate man mo mo react may imong mind o imong heart di ba yung basta imong lawas kanang reaksyon niya ana kung mahog ka ng sulod sa 30 to 20 hertz mo na hertz pinakahinay ka na mo na gitaw extremely low ug dissonant kanang wa masibo extremely low na na dissonant pa jud nga frequency or vibration naa diha mo tribe or mo ganahan ang mga cancer ug ang suicide nitabo cancer and suicide ang ifik ana di ka kasabot na pero ibaw nganong min suicide ka nganong hopeless ka na pataka na lang ka abuso na kasi mong lawas uh, ah, si kag inom ana kung mong ka nga wa na ka magil sa mong lawas suicide man na gradual nga suicide di na siya instant nga suicide ang uban instant pero kanang nga na nga klasiha nga maghinahinay kag guba sa kulingon so side po na <coughs> pero waka kibalo nga nung nga ka waka kibalo nga dunay frequency or pitch or energy nga ilang gi tiras sa imuhang utok din sa, nato sa imong feeling nya sa imong lawas waka kibalo nga naa sila gi target sa imo gipusil ka ng klasiha nga energy nga kanang maway pakialam ka sa imong wala kay care sa imong gulingon imong future ang feeling hopeless ka gagamay imong feelings sa imong work sa imong wala si kayo wala ko post man na ano. na kusog nang nana ang klasya ba kang lack of self worth o hopelessness uh, hopeless ka lack of uh, hope susihay mo gulingon nga na gina meaning na, na uh, effect na sa music pod ang music usa sa ilang sekreto nga gamit kanang gisit nila og 440 Hz nga pitch dangerous ang effect kay maygo na sa um, kanang area nga orange nga 30 to 20 Hz nga extremely low and dissonant dili resonant dili sibo dissonant frequency hmm. nga makapaluja pagadyo makasakit sa atong atong cells mga cancer ja atong feeling hopelista nga mo paingon ta sa suicide bisag pa ta cancer paingon ta sa suicide so atong pa, pa, kaning paingnan aning music ron nga ilang gisit anang klasiha nga pitch nga 440 Hz paingon ta sa cancer og suicide sila na lang mabahala kung unsay mauna mauna ba ang cancer o mauna ba ang suicide so meaning ug mapasabot na ko ang mga tao ani kay science man ni eh. doon na may mga proof na ni eh. mobalhin ta sa 432 or sa 396 nga pitch or kanang tuning no angay o kanang level frequency <clears throat> So dako ka ni sa nga negosyo dako kayong serbisyo. Daghan pa ko mga negosyo nga giplano kanang Ranchard, Ranchard nga diin kinang makapunan ko nga doon ako'y at least 5 hectares din sugod og sa ka parisang manok, sa ka parisang kanding, sa ka parisang baka. mm, siri na. <clears throat> so so kaning sa Bikiri uh, ah, kunik-kunik na niyapon sa network of businesses nga akong ginaplano nga more on land based uh, ah, farm base kay ang Ginoo diha naang Ginoo diha so kaning sa manufacturing nga uh, toxic atong gipanggamit layo kay layo tas Ginoo na muna di ta kayo mo asinso kay especially kung mo na ang mga toxin nga atong gipang spread kay mubalik mo guna yung mga sakit ta ah. hurot ng atong matigom hmm, pwede na metabo na mo nga ka-operate ani muna nga kailangan makita sa ginungan kamot dito taron maluoy dyan natin nga pinagdanta kay what you saw you reap jud ang balaw na is unsa atong gipugas kung ga, pugas o gasprid ng mga toksin kung sumbalik na nato mini masakit ta ah. <clears throat> ibaporate na nato mga savings. So, mo na sa coming uh, years, wata kay bago ah. basta kami tabo na siya. So, farm-based nga organic, ecology-based kanang sa iyang ecology ba or ecosystem niya, mo nang mga negosyo nga pinakalami. So, i-adjust nila to ang bikiri na mo sibo sa iyang pagi nga dili toxic da Cebu siyang ecosystem <clears throat> kamo nga siging basa sa akong gipang explain gipang share ana na may idea ni so as far as health dako ka ni sa katabang din as far as uh, wealth or sa profitability grabe ka ni nga sa ako nang explain din um, kung sa dagan pa ni maraton pa ni di kay nga nga isa ka metros ang lukso o lakang pundili tag 3 meters kada lakang nimo din grabe ka paspas dako kayo na siya kwan so to magdaga ng atong mga prutasan nga way limit kay dili palito na tong mga yuta makig partner ta sa mga kabos ng mga farmers na masinso sila yung mga apo mga anak masinso tungkol sa sa income la health pagid ka sa putas pam pam di activity of farming ma-healthy sila din <clears throat> maka-afford na sila og pamalit sa kinanglan pag-develop sila mga talents so dali ra sila makabarog di sila nga magka ngayon nga magsige pa ma eh, sige employment employee may sige employee hmm. so morning mga mga main nga mga ideas napay uban na ni nga um, ako mahinunuman ako nang idugang o explain pohon pero more or less mao ni siya niya ang atong mahimuan ni kung interesado mo nga na imutabang ninyo pagpundar og negosyo nga less nga risgo kay ngano parente minin ninyo suod mi ninyo mga mature na mi mga reliyoso mi wa na kayo ako gasto kay mga anak <clears throat> dili kayo nang human ng tulo niya ang nag-eskwela di pag kayo gasto kay namas bayso niya <clears throat> napay katabang mga <clears throat> nagsuon og mga hayaan mga kadaganan kung na yung mga dagkong baleranan unya sa among hawon ang isulti ninyo nga kanang present nga kalisod sa bikiri karon tungod na sa usara ka buok niya kining di saligan tanan isaligan tanan niya matabang putag mga may maginang na to muduol na to kutub sa mahimo tumayo pa tilokon ang kaybaw kay sabot na tanga nung dili kayo gining atong bakery sa ako nag-ingon kakinangan tag sa ka branch na kining <clears throat> para maka sutoy na sutoy magsige na tana og uh, branching out magsige na tag-tukod og mga branch istoryain ninyo hisgutin ninyo ni i-discuss ninyo ni kay uh, o magkasabot ta o desado mo mo invest mo og gamay ra gid kay magtampo man tani gamay ra dili kay dako dako ra siya ng 20 kapalitan ta pulo ta kanang 200,000 uh, da, dito na tala yun og pugon hmm. Musamot ni kagamay laba o gasto na to kung makasyap ta. Karon nga mo pagama pa ta mga ubin, palito og ubin man mahal pa. Pero mo syap ta ang ang atong syap na mo gama sa mga ang mahal gud ni kay ubin man o kaning roller mao man pwesto nga na ah, naa naman silang kuan na si Joseph atong mga kuan kapilon si Joseph ang libo ni Joseph ay mo na may mga kahoy na to ma listen ma gamay nga atong gasto ani mita paagi nga di kayo dako gasto ang atong pwesto pero nanay mga existing nga mga uh, pwesto abangan pwede pod so kani akong gilabas ni nga mga idea ha nga uh, negosyo gishare ako ko ninyo ni kay kining akong nakita nga uh, daghan man jud nga mga attempts no pagsulay or kanang aktwal na gid ba nga uh, pagnegosyo pagtukod sa mga OFWs bitaw kamo nga mga parintina mo daghan mo giput up ka mga kwarta pila ka beses na dili mo pinansya o mga wa rabalo oy sayang inyong ginaguan ba usa sa sun ana is ang inyong gi tagaan nga parinti mo padagan sa negosyo willing willing mo support willing mo tabang pero dili able dili ka mao mo negosyo kinahanglan mo kuning ang skill mo kuning ini management kinahanglan jud og kanang highly mature ang kasaligan unya kasaligan jud sa kasing-kasing kay ug dili honest dili mang, wala maluoy ninjo dili loyal ninjo walay concern ninjo dali ra mo ilaron sa, sa may gahos ninyo tuwa mo sa gawas gihapon no kapang uli nga binuangan mo nila kaning akong gisugyot nga bubu system or corporation system or cooperative system uh, tungod ni sa uh, ah, ako nakita nga ugwa jay mulihok para ninyo no mahurot na lang inyong katuigan nga sige magbalik-balik og trabaho mahurot na lang inyong mga katuigan nga mangawa na lang inyong mga anak kay na nagkaana wa mo pumutay nga spend para nila or mangawa na lang inyong mga bana o mga asawa kay gidagit og lain reality dyan na muna ano yung mga reality, reality karon unay ano, tabo na ninyo uban di ba unsay rason tungod kay nalayo nasupak na to ang first nga blood sa Ginoo nga sa marriage kanang ang us, kada usa to ang babae mo biya sa ginikanan ang lalaki mo biya sa ginikanan aron ang duha may mong usa unsa may mining usa intact dili separate united dili separate kanang madto kag gawas kay kunuhay para sa imong kaminyoon og pamilya actually na separate ka na gisupat nimo ang unang balaod sa Ginoo ay marriage may hanggang anong wa man may separated emotionally spiritually bodily physically raman so good anak bitaw so good bitaw anak <clears throat> pero katong ngayon powerful ka dyan yung gugma kay okay kailangan po uban niya nga ano nana kaya nila pero sa uban nga week ang lagugma nahog jug out of sight out of mind wa sa paningin nawa jud sa ana-ana kay di man nimo physically makita or duol nimong asawa or bana uh, ah, laktin na jang nawa pod Di na dali mitabo. Years, mutik pag years or months. Mara nga, di, why blessing? why blessing. Kay bisan ganing dili ka makigbuwag pero ga, ga galuib ka. Na ay mga maot ng mga pangitabo o resulta. Hmm. Ang uban, ah, wala ko prostitutes. Di ba, uwang siman. Hindi na ko, biyahan ako asawa. Pero ako ang prostitute dito dahil eh, isa bitaw dito hitabo sa basak na among barangay dito luwa ikadyo kay ang ending no nalakta gid ang kinatawo sa iyang asawa cancer man tingod lagi sa hugaw mga kagaw nga nadahan niya kapitan siya ang last ako na ng istorya no ninguli ang bana kay himatyo ng asawa sa cancer wa na lagi tingagay was in jamuji sound Gaduda ko ba nga isi na to sila ganahana ba nga kinsa nganong ngani ko kasi nakaingan ani orang bana po na silent nga kanang guilt nga wa niya ma-express ang asawa o bawo na ma-express baka kay nahibaw gid siya nga kanang kagawa nga na siyang asawa diyang asawa limpyo anong nakagawan man na cancer man na cervix or vaginal cancer man tungod sa iyang gihimong sa gito na di man pud maka ambot og ming ming kuan bang asawa nga saman gagamit kag manghugaw nga baji kay nganong nanganim ko nga gawas ug ngana ka daring or kaprangka nga asawa basta kay hilom na lang jud ang kwarto orang pamilya hantod namatay ang asawa sad story ba tinan ni eh, tabo kwartahan sila okay okay kapitan ng bana kwartahan ko sila <clears throat> so stick ta sa balaod o guide sa guide mo muna siya kanang nga ah, ayaw pagbulag <coughs> bisag physical na ah. ah, okay na nung tuwal ka syudad pitan na uli karon trabaho ka syudad na uli karon what I mean kanang taas na kanyang panahon ba So, pag-discuss mo, mag-discuss ta, kay, pabor po ni nako kay, kining gawas nga, chance ni nako nga makatabang ko ninyo, <laughs> chance po din nga maka-escape ko. Makita ta kapital nga, dili, gikan naging akong gika, tago na gika kasalagan nga sistema, kaning banking system. So, pulos na to ni pabor ba? pag guard sa inyong kwarta na di man ta mo palit man tauna so kung ta ah, sige tampo ta ron kay atong gastuhan o either palitan na humadaan or atong ipasimbol ah, kani atong una ubin man itong gastuhan okay humanag ubin picturean ah, pasusi sa itong parinting nga dia ah, mamusalig ah, dia dia, dia adjunti ang ah, giyari la ka manungkukoy Diya human ang ubin. Hmm. Ya, mo kana posibida nga. Sige. Sunod na pod, roller na pod. Oh. Amalit itang mga tools sana. kanang mga building machine na, di man mahal na. Apil pa na sa ating kapitalan. Nami mga tools di pa managhan. <laughs> Anak da. Mo to kada implement na to sa plano punta katong pang dili ta sa oven nga dili oven nga uh, mechanic uh, metals kundi ato da dito ta sa oven nga pugon na ah. hmm, kata itong gastuan mas barato din to na, na naman miyuta dito sa larapan nga nga choir pwede ato ta sugod naghimo ng pugon hmm. ato ano nang decidean po final na kay kanindot ani pugon ya natay solar base nga electric nga mga delivery delivery vans Ate problema bisag 4 kilometro ang larapan ni Kandiri pero og mag-supply ang larapan nga bikiri na to or fraction sa left and right so at least hagna o ang diro ah, na asta to nga may narapan dapit so duha na kalungsod di ba na pwede na mo extend na pod dugang sa kalungsod kada pikas so diri pikas Garcia din pikas na po ato gidulman ah, dadako tag production na na mabuti nang tayo sugod tag uh, gamay. So, daghan mo. Mga igagaw, mga pamangkin, si Lami, igagaw, agaw tani, Nancy, mm, mga kuy-kuy, jiboy kinsa pa mga pamangkin nga dili pa ka negosyo hmm. ako ni i ninyo para ma ma kanalize mo e, wa ta magdali kayo kinalan sakto ang analysis ninyo ani na kanyo mga concern pwede mamumutakes na ko mga pungtanan ninyo anak-anak anak sa mga doubts pero more or less, ako nang gi-address ang mga major nga mga umay nga branches, kama upo kong branches. Kanang taktik ng kurulan ni Joy, usa ko ana nga nagsulti niya. mo na isa sa target jud na sila na lang implement. nganong nahimong chain of school ang BIT, ako ay nagsulti ana. nganong midako ang, minaghan ang save and earn, nahimong naghag branch ako gyapon ano yung nagsultihan na. Kay kibalo ko aning branching system. Generally speaking, kay detalye, pwede man na yan i, i, i kwan, na may mga version na nagod. Na ay franchising version, na ay ating kita di corporation na version, or cooperative na version anak. Sa dyan naman na una na tayong mga accountants mo yung mga na. <laughs> Basta ang main na taktika na ang isulti ninyo is sell kite nga system. Sell kite system. Sales ba? Sell. O kite. Ang sa meaning ana. Ang sell, kabantay mo sell nga, mother sell, ang mga anak nga sell, parihan niya porma. I-duplicate nimo ba? I-replicate nimo. So kung ang cell, mother cell, o mother uh, business is na ay production, na ay marketing, na ay sale, uh, na ay accounting, uh, na, na ay <clears throat> manager, na imong i-duplicate na. Hmm. Muna yung tawag og sale. Ang scale nila imong i-duplicate. Bakery, na baker, na baker po sa sa. Kung dili nimo na i-duplicate uh, satellite pa na sa meaning imo pa nang sumpay sa anang original para nang na kay gidispleyhan na dito sa Garcia da walay bikid dito, walay production kay niya sa hagna pa satellite pa na nga di pa na branch <coughs> extension pa na sa existing uh, ah, bakery ang pasasaki ana sa hangingon ninyo kinahanglan maduplicate nimo na to ang management o ang accounting mm, mo na isa sa pinaka required nimo kung ma-branch out ka ma-duplicate nimo ang abilidad sa mga gada o management muna katupong sa accounting na kay accounting system <clears throat> kung naka naligon ka jo Ligon nga sa imong negosyo. Ang pinaka grabe gid ka makapalig-on sa imong negosyo kani jong kuan pag-ubi sa Ginoo nga ialay nimo ang imong negosyo para ni nijaba siyang katuyuan dili sa tang katuyuan unsa yang katuyuan love your neighbor as yourself meaning dili lang ato ah apil ang uban so meaning ang mga kapital o ang mga tawante maka branch good nga di at least usa ka branch kada usa nila na sila na mapadaghan padaghan gusto nila mao gini atong pan mao man essence god og sentro sa meaning anang yang isa sa nakasapter nga yang statute meaning kasuguan Deuteronomy 15 gitawag og statute of the seventh year, sabbatical year. Ang sa'yo meaning na, seventh year is the time nga i-release ni mo ang mga trabante, meaning pabarugo ni mo. Eh, so it means nga, during six years, grabe imong uh, trabaho nga ma-duplicate, no? Ma, ma, maduplicate ang mga skills ang kapital ma, ma, ma, meaning na ay kapital so mga makina po maduplicate mag, mag, mag-reproduce kang makina mga gamit, mga tools, equipment. Sell kite, no? Sell. Ang meaning ng kite is, ang message na or lesson ng kite is, mo soar ka, mo panaw ka, ah, mo, mo saka kasi babaw kung gamay imong tugot gawas nga balance pero ang akang imen is gamay kag tugot gamay ka control ba magagamay imong control makarako kag pagsalig nila og kanang paghatag nila og freedom of course kinahanglan pagka mao sila di ba so trainan din mo sila matasan og skill para makasalig po ka so that being said and done mubuhi ka tago sa mga anak di man mo lambo ang mga anak di na lang mo buhi Primero, hawiran ni masla kuguson pa ganin, di ba? Pero, ayun na buhi yun, na, naka mag-alala yung train, og support, hantad mo, ligon sila. Mawar po niyon. So, sa kahit nga meaning is, or gorion, or tabanog is, the smaller the string or ang tugot the better kay ano gaan man pero dapat ligon ka jo sa may gamay nga ligon sa atong real meaning gugma gugma gaan ligon gamay ra kayo ka control freedom ra sila di ka maguol labi nag mo salig as Ginoo ginasalig mo gina natatugyan nimo sila imong mga alabuans ito sa kamot sa ginoo. Ang mga guardian angel. Ang gamay na kaadyo ang kabalaka. Pero matik charge ka sa training kay imo ng duty, training o tagaan mo sa mga experience. Hmm. Kusog adyo ang self-development ani kaning implement not ning statute of the seventh year or sabbatical year kanang sa Deuteronomy 15 kusog kayo ang development kay gisit man nimo nga labing taas ning 7 years kay pwede mo na pasabot nga ang 7 means anytime nga kompleto na ba already na pwede na 6 years 5 years no, pero literally 7 years so, ikaw nga damante ako agi mo damante ikaw nga employee ka nga ngani ang sitting ngani ang sistema nga tuay gitarget nga 7 years nga ready na ang kapital nimo unya klaro pa jud kaadyo kay wala pa ang wala pa ang 7 years 7 year mabot kasi ginaog pamalit advance ang imong amo sa mga gamit o gama sa mga ubin unsa pa siniguro dyan na di ba in the end kapital na ng pag renta o pisto o pag palit sa ingredients kay naa ang mga gamit ano humana napalit na o nagama na nga na ganing sitwasyon kinapaspasan ang imong panikamot nga kanang makalearn jud mamaster ka kadto duha ka rason nalipay ka sa gibuhat sa imong amo kaduha pod nalipay ka excited ka nga makabarog ka makortahan ka So at least duha ka motivasyon nimo. Mo na nga di na magpaabot imong amo ang sul sulti pa nimo nga mo ni bata. Learn mo pagtuon mo tan-aw mo sa mga trabaho giyan sa pagpaagi, giyan sa pagpisada, giyan sa pagkuan sa misa, figura. Di na. Itingkag na inyo, inyo ng inisyatiba. Dunggan og mata. Tingkag para paspas ang learning na di mo ko oras mo banos mo mo tabang mo sa misa o sa figura parang kamao sa ari po sa bakery nga sa sales mo in case yung panikamot nga kamao mo mo atiman sa customer kay na mamoy expect nga 7 year nga kamunay mo da na mo negosyo ang daghang ka mga advantages niya oh kamo mga igagaw nga pamangkin mga suod sa mundughan mga amigo katabaho sa bikiri uban lisil pelitan hmm. sigihan ninyo ni analyze and then ibuo ni siyang una ah. ibuo imagine ni tanan akong ipangsulti balik-balikan ni paminaw ning video din sakye ning imagine ba sa kiyang idea nga mauni mauni ko ni manong sa kanya na kay advantage ni ano disadvantage ano na then listahan pangutana ni eh, pangutan ipangutana nga rin namo until nga og tan-aw nga ah, sure ball uh, magistorya ta kay magsugod ta <clears throat> okay uh, salamat sa kagayunan nga naka-share ko nito sa mga plano Nya. salamat po ko nga ah, labi na mabot ang panahon nga uh, magka magka-teamwork ta uh, matuman niya mga plano okay God bless